26. Dans la nature. Dans la nature. Vois-tu la tour Vois-tu la tour Vois-tu la montagne Vois-tu la montagne Vois-tu le village Vois-tu le village Vois-tu la rivière Vois-tu la rivière Vois-tu le pont Vois-tu le pont Vois-tu le lac Vois-tu le lac Cet oiseau me plaît. Cet oiseau me plaît. Cet arbre me plaît. Cet arbre me plaît. Cette pierre me plaît. Cette pierre me plaît. Ce parc me plaît. Ce parc me plaît. Ce jardin me plaît. Ce jardin me plaît. Cette fleur me plaît. Cette fleur me plaît. Je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça laid. Je trouve ça laid. Je trouve ça ennuyeux. Je trouve ça ennuyeux. Je trouve ça affreux. Je trouve ça affreux.